Close your books and listen again. Grammar and exercises, page 62. Look at Table A and listen to the examples. רות לומדת אנגלית. אורי לומד בירושלים. הם לומדים לעבוד. 3B I1 Repetition Drill תרגיל שינון. Listen and repeat. הקשב וחזור. מורה. אני לומד עברית. תלמיד. אני לומד עברית. אנחנו לומדים עברית. אתם לומדים עברית. את לומדת עברית. רינה? רינה לומדת עברית. חנן? חנן לומד עברית. הן? הן לומדות עברית. רינה ורות. רינה ורות לומדות עברית.